Հավասարության նշան դնելն Ադրբեջանի համար ամենաթողության մտնոլորտ է ստեղծում։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը Եվրամիության համար առաջնահերթ հարց է։ Ադրբեջանի նախագահն ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Իշխանազորում Սիրիահայ ընտանիքի համար առանձնատուն է կառուցվել։ Լույս հիմնադրամը ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանում եւ Արցախում։ Շարունակում է Ստեփանակերտի Մար եկեղեցու շինարարությունը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 22-ին այցելել է Քաշաթաղի շրջան ու ցանոթացել Հագարի եւ Աղավնո գետերի միախառնման տեղում նոր ջրամբարի կառուցմանը։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է ջրամբարի նշանակությունը շրջանի գյուղատնտեսության զարգացման գործում, հավելելով, որ դրա շահգործումը կնպաստի ռոռոկվող տարածքների ընդլայնմանը եւ էլեկտրակայանի արտադրության ավելացմանը։ Նախագահը երախտագիտություն է հայտնել Սփյուռքահայ բարերար Վարդան Սերմակեշին, նախագծի իրականացմանը գործուն մասնակցություն ունենալու համար։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ Քաշաթաղի շրջանն ունի ջրային առատ պաշարներ, եւ այսուհետ էլ պետությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնելու դրանց օգտագործմանը, հետևելով շրջակա միջավայրի պահպանման բոլոր նորմերին։ Այնուհետև Բակոսյանը Հադրութի շրջանի Արաքել գյուղում ներկայ է գտնվել Արցախի մի շարք համույթների մասնակցությամբ տեղի ունեցած համերգին։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ նման միջոցառումների կազմակերպումը գյուղերում նպաստում է այստեղ մշակութային կյանքի աշխուժացմանը։ Նախագահային ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլ Անձինք։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի ամառային ուսանողական ծրագրի շրջանակներում հայրենիքում ապրող եւ աշխատող սփյուռքահայ ուսանողներին։ Երկրի ղեկավարը ողջունել է սփյուռքահայ երիտասարդների աշխատանքը տարբեր պետական մարմիններում, կարևորել այդ ծրագիրը հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնման տեսանկյունից։ Արծարծվել են նաև Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը, Արցախ սփյուռք կապերին առնչվող հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Արփի Վարդանյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Նախագահ Բակոսյանն հուլիսի 23-ին ստորագրել է հրամանագիր Վարդան Ասատրյանին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի խորհրդականի պաշտոնից ազատելու մասին։ Հուլիսի 22-ին եւ լույս 23-ի գիշերը հակառակորդը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 130 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաեւ ականանետերից ու նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 1500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վերահսկել օպերատիվ իրադրությունը եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմում պատասխան գործողությունների։ Ամրանը սահմանին թեժ է լինելու։ Այս մասին այսօր ասել է ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության տնօրեն Արցախյան հարցով փորձագետ Լարիսա Ալավերդյանը, անդրադառնալով սահմանի լարվածությանը եւ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի ինտենսիվ խախտմանը։ Ըստ նրա դա մի կողմից բացատրվում է նրանով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջազգային հանրության կողմից հավասարության նշան դնելը Ադրբեջանի համար ամենաթողության մտնոլորտ է ստեղծում, ինչից էլ այդ երկիրը ողջորվում է։ Մյուս կողմից էլ դա կապված է այն հանգամանքի հետ, որ պատրաստում է երկու երկրների նախագահների հանդիպում։ Հայաստանը միշտ ասել է, որ պատրաստ է ցանկացած պահի հանդիպման եւ մնում է, որ ինչ որ մի կերպ զիջումներ անել կամ հաջողանալ Ադրբեջանին, որ վերջինս էլ համաձայնվի հանդիպմանը։ Իսկ այդպիսի հաջողանալը միշտ ազատում է Ադրբեջանի ձեռքերը եւ բացում նրա հայատյաց քարոշության բերանը, ինչն իրականում մարդատյաց քարոշչություն է, ասել է նա։ Լարիսա Լավերդյան նշել է, որ տարածքային ամբողջականություն ասվածը բոլորովին չի վերաբերում Արցախ-Ադրբեջան հարաբերություններին եւ դա հերրու է Ադրբեջանից։ Փորձագետն ասաց, որ մի կողմից պետք է շնորհակալ լինել այն գործընթացի համար, որ թույլ է տալիս ռեալ վիճակը ստատուս քվոն պահել, սակայն գտնում է նաեւ, որ դրան զուգահեռ չպետք է ժամանակ կորցնել։ Եվրամիությունը եւ անդամ երկրները չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը։ Ստատուս քվոն անկայուն է, իսկ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը Եվրամիության համար առաջնահերթ հարց է։ Երեք Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Ըստ Թրենդ գործակալության Տուսկը նշել է, որ Ադրբեջանը Եվրամիության ռազմավարական եւ էներգետիկ հուսալի գործընկեր է ու Եվրամիության նպատակն է բացառել գազի օգտագործումը որպես սպառնալիք։ Ուկրաինայի հակամարտությունը ցույց տվեց, որ նման սպառնալիք դեռ մինչ այսօր կա, ասել է նա։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի խոսքով այդ նպատակով Եվրամիությունը նպատակ ունի դիվերսիֆիկացնել առաքումները եւ Ադրբեջանն այդ ուղությամբ Եվրամիության հիմնական գործընկերն է։ Մենք պայմանավորվել ենք համատեղել գազային հարավային միջանցքի զարգացման ուղղությամբ ջանքերը, որը երկու կողմերի համար էլ ռազմավարական կարևոր ծրագիր է, ասել է նա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդրով զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Օրլիկին, Իգոր Պոպովին եւ Պիեր Անդրիոյին։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ հանդիպմանը ներկայ է եղել նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ Անջեյ Կասպերշիկը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա կարգավիճակի եւ հիմնահարցի կարգավորման վերաբերյալ։ Իշխանաձորում Սիրիահայ ընտանիքի համար առանձնատուն է կառուցվել։ Հերախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Արդեն 12 տարի է, ինչ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամը գործում է նաև Արցախում։ Այս տարիների ընթացքում հիմնադրամը բազում բարեգործական ծրագրեր իրականացրել նաև Քաշաթաղի շրջանում։ Վերջին տարիներին Թուֆենկյանը հիմնականում բնակարաններ է կառուցում Սիրիահայերի համար։ Հուլիսի 21-ին շրջանի Արաֆային Իշխանատոր գյուղում տեղ ունեցավ բնակարանամուտ։ Նորակառույց առանձնատունը բարեգործական հիմնադրամի նվերն է Սիրահայ Հրաչ Արաքելին, ով արդեն 3 տարի է ինչ մնակվում է Իշխանատորում։ Բնակարանամուտին ներկայ են շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի ընդհանուր տնօրեն Անդրանիկ Ասպարյանը, Արցախի գրասենյակի տնօրեն Էդի Գրիգորյանը, Արցախի ծրագրերի պատասխանատու Ջորջ Հապապյանը, իշխանատորի ամակի ղեկավար Արսեն Թելունցը բնակիչներ ուրեր։ Ինչե բնակարանամուտը հիմնադրամի ներկայացուցիչներն ու շրջվարչակազմի ղեկավարը քննարկեցին հետագա համատեղ ծրագրեր, որոնցից կարևորվեց Հերիկ գյուղի դպրոցի շենքի կառուցումը, Ուռեկան գյուղում Թուֆենկյանի կողմից հիմնած խաղողի այգիների հարցը, Վակունիսի գյուղական համայնքի կազմում գտնվող Խաշկետի գյուղի վերաբնակեցումը եւ Այգովիտում մոտ 10 տարի առաջ դարձյալ հիմնադրամի կողմից կառուցած ալրաղացի գործածման խնդիրը։ Երեկի դպրոցի կառուցման գործում շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ շրջվարչակազմի կողմից կհատկացվի ցեմենտ եւ կտուրի շինանյութ։ Մնացած շինանյութի եւ կառուցման համար հասկացումներ պետք է կատարի հիմնադրամը։ Անդրանիկ Ասպարյանը նշեց, որ դպրոցի կառուցման արդյունք կքննարկվի բարեգործների հետ եւ հնարավոր է 2016-ին կսկսեն դպրոցի շինարարությունը։ Այնուհետև նորակառույց առանձնատան մոտ Շանաձորի Հովանես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի շաները ողջունեցին ուրերին իրենց երկով ու ասմունքով։ Բնակարանի մուտքի կարմիր ժապավենի կտրման պատիվը տրվեց դպրոցի շաներից մեկին եւ տանտիրոջը։ Սրբակցակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը շնորհակալություն հայտնեց հիմնադրամի տնօրենին, ներկայացուցիչներին, շրջանին անընդհատ օժանդակելու համար կարևորելով բնակարանների կառուցումը նշեց, որ բացայց տնից Թուխմենկյանը մեկ բազմաբնակարանոց կառուցել է Կովսականում եւ երկու առանձնատուն Իշխանաձորում, դարձած Սիրահայերի համար։ Թուխմենկյան բարեգործական հիմնադրամի ընդհանուր տնօրեն Անդրանիկ Ասպարյանը շնորհավորելով վրաց Արաքելին կարևորեց Քաշաթաղի դերը մեր ժողովրդի համար։ Բնակարանամուտից հետո որոշվեց բնակարան կառուցել նաև Իշխանաձորում արդեն 1 տարի բնակություն հաստատած Սիրահար Բահեի ընտանիքի համար։ Ժառանգում է Ստեփանակերտի Մարի եկեղեցու շինարարությունը, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մարտաճարի հիմնարկեքը կատարվել է 2006 թվականին։ Արցախի մայրաքաղաքում սկիզբ դրվեց Մարտաճարի կառուցմանը, քանի որ գործող միակ եկեղեցին Սուրբ Հակոբը չափերով փոքր է եւ չի կարող լիարժեք իրականացնել իր առաքելությունը։ 2006-ին սկսված Մարտաճարի շինարարությունն առ այսօր ընթացքի մեջ է։ Շինարարությունը սկսած նախագծան նախահաշվային փաստաթղթերի կազմելուց իրականացվում է բարեգործական միջոցների շնորհիվ։ Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մարտաճարի կառուցման գործին իրավանն է ունեցել նաեւ նորին Սուրբ Հոծության Տեր Տերգարեգին II-ը եւ Մեծի Տանկելիկ Յոկաթողիկոս Արամ առաջինը։ Նվիրատվությունների չափերը տարբեր ընկերությունների եւ անհատների կողմից տատանվում են 100 միլիոնից 1000 դրամի միջև։ Երբ որ տեսնում ես տատիկ է գալիս, որ շատ չնչին թոշակ է ստանում, եւ ինքը 1000 կամ 3000 դրամ է փոխանցում։ Իր համար դա շատ մեծ գումար է եւ դա օրտնաբեր գումար է։ Գիտեք, եկեղեցու շաղախն է դառնում։ Այնպես որ մենք ուզում ենք, որ մեր ազգի զավակները, մանավանդ մեր Ստեփանակերտցիները, մեր արցախցիները, որ մենք այստեղ ենք ապրում, մենք մեր մասնակցությունը բերենք այնքան, որքան կարող ենք։ Արքիվարք եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշում է, որ անցած 9 տարիների ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ կամ լիովին դադարեցվել է շինարարությունը կամ ընդհացել դանդաղ տեմպերով, ինչը խնդիրներ է առաջացնում շինարարության որակը ապահովելու գործում։ Կիսակառուցչինությունը դժվար է պահպանել անձրևներից, բարձաբանում է շինարարությունը իրականացնող Ինտերկապալ ընկերության տնօրեն Ֆրունզիկ Գրիգորյանը։ Հաճախակի խզումներ են լինում, շինարարություններ տանդաղում է կամ ընդհանրապես դադարում է, այդ նորից գումարներ են հայթայթվում։ Իդեպ ընկերության տնօրենը եւս պատրաստ իր ավանդը բերել է գեղեցու կառուցման գործին։ Ֆրունզի Գրիգորյանն իր միջոցներով կկառուցի Երիցատունն ու Մոմավաճառի կրպակը։ Ըստ նախագծի եկեղեցու տրամաչափը 30 մետր է, բարձրությունը 35 մետր, եկեղեցու ներքևում 6 մետր բարձրությամբ նկուղային դահլիճն է։ Զանգակատան բարձրությունը 24 մետր է։ Խաչը կունենա 3 մետր բարձրություն։ Սրբազան հայրը ուրախությամբ է նշում, որ աշխատանքների ահռելի մասն արդեն իրականացվել է։ Պիտի ասեմ, որ մոտավորապես եկեղեցու 65-ից 70% ավարտված է։ Ամենածանր, ամենաթանկարժեք աշխատանքները ավարտված են։ 260 խորությամբ 30 մետր տրամագծով երկաթբետոնային բարձիկը հիմքը դրել ենք 6 մետրանոց նուկուային դահլիճը ավարտել ենք առաջի ярուսը 14 մետր ավարտել ենք հիմա էլ երկրորդ հարկն ենք ավարտում երկրորդ ярուսը մեզ կմնա երրորդ ярուսը եւ հատակը դնենք երկ եւ զանգակատունն ավարտ մոտ 30%-ը դեռ մեր արժեվում է ֆինանսների հետ կապված դժվարություններ կան ֆինանսները գիտեք շատ քիչ-քիչ են գալիս մի քիչ դանդաղ են գալիս եթե արագ գային մենք երևի արդեն ավարտած կլինեինք բայց դե գալիս է դեռ մի քիչ գումարներ կան խոստումներ կան որ տակավին դեռ մեզ չեն հասել։ Եթե ֆինանսական խնդիրներ չառաջանան, արդեն 2016-ին եկեղեցին իր դռները կբացի հավատացյալների առջև։ Եթե մեզ այս ամառվա ընթացքին կամ աշնանա ընթացքին մնացած գումարը եթե փոխանցեն, մենք մյուս տարի աշնան աշնան վերջը կավարտենք տաճարը։ Բայց եթե դանդաղ այդ գումարը երկարաձգվի շակի։ Նշենք, որ Ստեփանակերտի մարտաճարի շնարարության համար առայսօր ծախսվել է մոտ 900 միլիոն դրամ։ Բելլալալայան այսօր։ Լույս հիմնադրամը ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանում եւ Արցախում, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցուն հարակից Վաչագան Իշխանյանի անվան մարզադաշտում կայացավ Շուշի ֆեստ երիտասարդական եւ բնապահպանական փառատոն։ Միջոցառումը նախաձեռնել է Լույս հիմնադրամի Զարգացնենք Հայաստանը ծրագրի Արցախի թիմը, հիմնադրամի կրթաթոշակառու Նյու Յորքի Կոլումբիա համալսարանի շրջանավարտ Հայկ Տերներսիսյանը կարևորում է բնապահպանության հարցը։ Մենք մի խումբն ենք Շուշիում, ես խմբի ղեկավարն եմ, բայց ես էլ եմ ուսանող, ոնց որ մնացածը։ Ու երբ որ եկանք, մեզ ասում են պետքա գնաք տեղի մարդկանց հարցնեք, հասկանաք ինչա կարելի կազմակերպել, այնտեղ որ լինի հետարքիր ու ինչ որ միտեղ դրական ինչ որ մի ազդեցություն թողի։ Հիմա մենք մտածեցինք լավ, խաղեր եւ այլ եւ այլ, նախ ում հետ որ խոսացինք, բոլորը ասացին խնդրում ենք ձեզ անպայման նենց արեք, թող լինի ուրախ։ Երեխեքը գան, խաղան, ուրախանան։ Խնդիր չկա, բայց ոնց անենք որ համելնի խաղ, համելնի օգտակար, որոշեցինք որ քանի որ թեման պետքա լինի բնապահպանության հետ կապված, մի քանի փոքր պրոյեկտներ արեցինք պրոյեկտներից մեկը օրինակ էր, որ երեխաներին դպրոցներից մեկում, եթե չեմ սխալվում, Արամ Մանուկյան ճամբարում գնացինք եւ երեխեքին ասինք բնապահպանություն բառը որ լսում եք, ինչ ձևի բան եք պատկերացնում, նկարեք։ Երեխեքը մեկը տերև նկարեց, մեկը արև, մեկը թիթեր եւ այլ եւ այլն։ Այդ վեկալցինք տրաֆայտին ման կպցեցիք ու այդ գույներով ներկել ենք Շուշի որոշ աղբամանները։ Այսինքն ինչ որ միտեղ նշանը այն է, որ աղբը պեչի դրսում գցել։ Դա մեկ, երկրորդը երեխեք արդեն տեսնում իրանց նկարած նկարները արդեն Շուշիի տարբեր անկյուններում։ Սիրուն մի հատ նախագիծ դարձավ։ Այս նախագիծ կարծեմ ոնց որ վերջնական նախագիծն է, որ արդեն խաղեր կան այստեղ։ Իմաստը հիմնականում նա է, որ երեխաներին, քաղաքի բնակիչներին բերենք իրար հետ եւ այստեղ եթե տեսնում եք, օրինակ կան տարբեր ճամբարներ, կան նույնիսկ ֆրանսիական մոզեան ուսումնարաններ։ Իրենք էլ են գալի այնտեղ իրենց ներկայացնեն, իրենց աշխատանքը, իրենց գործը եւ երիտասարդներին գրավելու համար։ Այսինքն փորձում ենք համնենց անենք, որ ինչ որ փոքր բիզնեսին ինչ որ չափով օգնենք, արվեստի մարդկանց օգնենք, համը երիտասարդությանը հավաքենք իրար հետ։ Լուիս հիմնադրամի ուսանողները հայերեն, այն թվում նաեւ սփյուռքահայեր։ Ստեղ տեղ ունենք երեխեք, որոնք Հայաստանում ընդհանրապես երբեք չեն եղել։ Լույս հիմնադրամը գործում է 2009 թվականից, այն գործում է զուտ հոգաբարձուների շնորհիվ։ Այս տարի կրթաթոշակառուները 70 հոգի են, ովքեր բաժանված են 5 խմբերի։ Նրանց արժև խնդիր է դրված ամեն տարի Հայաստանում եւ Արցախում իրականացնել զարգացման որևէ ծրագիր։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։